كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد koliko i kablova koja sam na EKG prikopčan. E, prije, dakle, nešto počnemo govoriti o Meri ibn Abdulazizu, rahimahullahu ta'ala, između ostalog, ono sa čim se njegova sira ispunila jeste da je radilo se jednom čovjeku velikom zahidu, abidu, to jeste subtilisti čovjek koji nije, dakle, vizao se za Dunjaluku, uprkos tome što je mogao da imao Dunjaluka sve. Isto kao i njegov pradjed, Omer ibn Hata, bradi Allahu Anhu, po majici. S jedne strane i sa druge strane, Omer ibn Abdulaziz u svom tom nekom zuhdu, dakle, nije zaboravio prava drugih ljudi. Također, ono što je Ibn Kathir, dakle, u jednom, u jednom drugoj od lekcija prethodnih smo dakle, spominjali, pa kaže da Allah Đelešanu dadne da podanici ili ljudi budu shodno svojim vođama, kraljevima, halifama. Pa ako je halifa počinjen Kur'anu i on se počinje, dakle, zavoli Kur'an. Ako halifa voli opijanje, vole i oni opijanje. Ako voli zabavu i oni se počnu zabavljati. Ako halifa voli onaj, e, dakle, ahiret i oni zavoli i tako dalje. Tako se desilo i njegovom hilafetu, iako njegov hilafet nije uopće dugo potraju, dva mjeseca i halalite, dvije godine, četiri, pet mjeseci, neki kažu dvije godine, četiri mjeseca i e, pet dana. To je samo dakle, razilaženje kod Moerih, odnosno istorčara. A istovremeno, dakle, onaj, e, kada je riječ o Omeru ibn Abdulazizu, jeste da je on bio možda zadnji od e, halifa Emevija, gdje je period, emevijski period od tih nekih 60 godina doživio svoj vrhunac i nakon njegove smrti je onaj krenuo sve prema propadanju, ubrzo će i propast, pa će započeti Abasijska dinastija, o čem ćemo išala kasnije govoriti. Omer ibn Abdulaziz, dakle, onako kako je nagoviješten na hadismu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gdje kaže u hadisu od Ibn Mesuda da je ga upitao, odnosno Eh, Alija radi Alanu, pa kaže Allaho poslanik sallam, je li Allaho poslanik sallam rekao da će na svakih stotinu godina, svaki godin stotina, svaki stotinu godina koji prođe, pardon, neće doživjeti niko onaj koji je bio prije stotinu godina. Pa kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, neće proći stotinu godina da na zemlji ima duša koja će živjeti od one koji je bila prije stotinu godina u rahatluku. Što znači, toliko će se izmijeniti stvari. Jer ima ljudi koji žive i po, po koliko smo govorili, 130, 140, spomnjamo smo njihove dakle, onaj, biografije, ti pojedinaca između Ashaba i Tabina. I dakle, ovdje se odnosi na koga? To jeste, neće moći ljudi živjeti stotim godina u Rahatluku. Čitam neki dan, meni je bilo zanimljivo i smiješno, kaže u Bosni više ni lokom nije Rahat. Onaj, e, nemoguće da prođe toliki period, a da nema se problema, iako su od smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa u vremenu Omera, odnosno u vremenu Abu Bekra i Omera, muslimani doživjeli, odnosno živjeli u jednom periodu pravednosti i sigurnosti, da bi se to dakle, izgubilo sa Osmanom i spominje to Ibn Kathir i ovdje kada je bila priča o Omeru ibn Abdulaz, Abdulazizu. Te stote godine kad je on preuzeo hilafet nakon smrti Sulejmana ibn Abdulmelika i ovog Kaže, tih godine se pojavile ponovo Haridžija u Iraku, pa je Omer ibn Abdulaziz poslao Abdulhamedu, namjesniku Kufe, naredio mu da se ona, da ih prvo pozove ona je u istinu, da sa njima bude blag i da se sa njima ne bori, odnosno se protiv njih ne bori, osim ako ne budu e, željeli da šire nered na zemlji. A on dok trenutka, kaže, kad su to uradili, sam je Abdulhamed donio odluku i poveo rat protiv njih i izgubio. A onda je posla on svoga Amirića, Omer ibn Abdulaziz poslao svog Amirića, Muslima ibn, odnosno, Meslama ibn Abdulmelika. I oni ih je iskorijenio i nije ostavio, odnosno nakon te bitke niko nije ostao malte od, ne od njih živ. Ali mu je bilo naređeno da sa njima razgovara. Kaže, pa su onda doveli svoje predstavnike pred Omer ibn Abdulaziza i njehov predstavnik je bio Bastami, pa kaže on njemu, Omer ibn Abdulaziz pita njega, šta te je navjelo da povediš ove ljude protiv mene? Kaže, ti si postavio čovjeka iza sebe koji ne može biti halifa posle tebe. Kaže, ko je on? Kaže, Jezid ibn Abdul Melik. Kaže, nisam ga ja postavio. Kaže, kako možeš biti siguran da će on biti povjerljiv, odnosno će čuvati umet nakon tebe? Kaže njemu Omer Aziz, ostavi me tri dana, nakon tri dana će ti donijeti odgovor. U tom periodu, dok, je, dok su te rasprave i ratovi trajali, dvije teorije o smrti Abdulaziz, Omer ibn Abdulaziz se njegova smrt ubrzo desila i kaže nije uspio se ponovo sa njima sastati, a već je Meslama ibn, vojska Meslama ibn Abdulmelika je završila rad sa njima i rastirali su ih, ali odgovor ovaj nije dobio. Jer Omer ibn Abdulaziz bio on, o, o, umro. Dvije su teorije. Jedna je bila da je e, stradao od tuberkulozi, odnosno upale pluća, a druge, druga je bila teorija da je bio otrovan od samih Emevi, odnosno Levijske porodice ili sinova i unuka, od Abdulmelika, a govorit ćemo zbog čega onaj kad budemo govorili o događaju između njega i njegove tetke. Ove godine, također 100. godine, Omer ibn Velid ibn Hisham al-Muajti sa Amrom ibn Kajsa al-Kendijem iz Himsa krenuli u pohod na Bizantiju. Te godine je Omer ibn Abdulaziz postavio Omera ibn Hajberu na, na poluostrovu kao namjesnika. Ove godine je Jezid ibn Muheleb prešao kod Omera ibn Abdul Aziza na njegov poziv da se vrati iz, eh, iz Basre, jer Jezid ibn Muhaleb je bio omražen kod uh, Omera ibn Abdul Aziza i do te mjeri da Omer ibn Abdul Aziz nije ni želio sa njim susret, jer on kaže to su ljudi, silnici, dakle njihova vladavna, odnosno dok su bili u, u pod rukom Sulemana, moga Amidžan su bili, dakle, onaj silnici, kaj ne volim niti njih, niti volim da sa njima susrećem. Kada je došao kod kod Omera, Omer mu je rekao da svu imovinu koju je zaradio, koju je dao Suleiman ibn Malik da vrati u Betul Mal. A onda <clears throat> kada je onaj e, odbio Omer ibn Abdul Aziz ga je zatvorio u zatvor i m, mm, posle toga došao njegov sin Muhammed ibn e, Jezid tražeći od Omera ibn Abdul Aziza tu imovinu. Pa kaže, ako su skratio njemu zbog nečega što između tebe i njega, nemoj činiti nama nepravdu, njegovoj djeci, njegovoj porodci. Kaže Omer ibn Abdulaziz, nemoj, kaže, pokušava da mi se ulačiš pod kožu, ne zanima me, kaže, ni ti, ni tvoj otac, ni ono što je, kaže, u vašim, vašim namjerama, vi ste tu imovinu stekli na nepravedan način. Suleiman ibn Abdulmelik vam je dao, otimajući od drugih ljudi. A pa pazite, Suleiman ibn Abdulmelik bio jedan od pravednih vladara i, dakle, volio ga puno, volio Omer ibn Abdulaziza. I kada je Ređa ibn Hajo, ako sjećate prošli put, kad je savjetu ovoga Sulejmana koga da postavi za, za halifu, nemoj ni malodnutno dijete, nemoj ni Ejuba koji je otišao negdje na, na Konstantin grada se bori, nemoj ni jezida ibn Hišama, nego postavi koga? Postavi Omer ibn Abdulaziza. I uprkos tome, onaj Omer smatra da je pravilno da tu kaže i čita njegov, dakle, ona, njegova sira, jer on, već ćemo sad odmah govoriti o njegovoj smrti, jer vam čitava njegova sira je bila ispunjena tim nekim vraćana, vraćanjima onaj, e, pravde ili pravednosti ili prava ljudima dok je došao na tron hilafeta i to istoga dana kad mu je došao njegov sin Abdul Malik ibn, ibn Abdul Aziz i on teško pameti mene. Najbolji, najbolji kumene nena. Kumene nena 86. godina, živa još uvijek. Ona je mene dranula od kad sam imao 4 godine. I ja nju kad nazove kaže ona, zvao ona i priča mi, kaže, i ona će, kaže, otići tam, rekao, mama, ko? Ona kaže, ja sam nebak će plaho sa imenima, ali ona ima uformljenu sliku o događajima, ja ne imam. Ja nju, mama, ko, pa ne reći, mama, koja su imena? Tako ću ja vama. Ona je bio kod onoga, ona, ona ga svrgnu, ona je došla na, na troni, tako da bit će vam lakše pamet. <laughs> Ove godine je Omer ibn Abdulaziz smijenio Džerahina Abdullaha al-Hukmija iz Horasana, nakon što je tamo bio kao namjesnik godinu i pet mjeseci. Kaže se da ga je smirio zbog toga što je uzio, uzio, uzimao džiziju od muslimana, koji su, odnosno od ljudi koji su tek primjeli islam, pa ih je optuživao da su to radili samo da bi sačuvali sebi i svoje metke. Omer ibn Abdulaziz njemu šalje poruku i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan kao daja, a nije poslan kao otimač onaj koji će otimati ljudima. Na njegovo mjesto je postao od Rahmana ibn Naima al-Khushairija, a Abdurrahman ibn Abdullah je postavio kao namjesnika za uzimanje harađa i džizije. Te godine, dakle isto tako stote godine pred e, nekako pred samom smrti Omera ibn Aziza, započeta je da kažem aktivnost, aktiviranje, formiranja Abbasinske dinastije. Te godine je Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, dok je bio još u, u zemlji Šurata, pa kaže, poslao je čovjeka po imenu Mejsera u Irak, zagovarao je sa pojedincima, on spomnio od mnogo imena Muhameda ibn Huneisa, Ebu Ikrime Serađa, Ebu Muhameda Sadika i mnoge druge, kaže da već pozivaju, odnosno da već pripremaju ljude koji bi mogli da preuzmu hilafet od Emevija, jer se Omer ibn Abdelaziz već bio razbolio od, te, od toga otrova, neki kažu, kažemo, od tuberkuloze ili upali pluća, upali pluća, jedan od tih teorija. Kaže, pa su oni bili već pripremili e, da nakon Omerove smrti odmah pošalju, odnosno izabrali su 12 ljudi, koji je pratilo još 70 ljudi. Onda im je, kaže, Muhammed Ibn Ali napisao pismo u kojem traži da se poistavijete sa onima koji su bili prethodnici da pripremi onaj, ovu familiju za preuzmanje helafetskog trona. Ove godine je preselio Salem ibn Džad, pardon, ibn Abi Džad Lešđaji. Bio je jedan od kufljana, kufljana e, od poznatih tabijina, zatim Ebu Muame Sehli ibn Hanif Ansarija Leusi El Medeni, rođeni u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidio ga je prenosio je od svoga oca od Omera od Osmana onaj prenosio od Zeida ibn Sabita i Muavija ibn Abasa. kaže, bio je posljednik koji je, e, koji je vidio Osmana radi Allahu Anhu kad je bilo, Osmanu bilo zabranjeno da izađe da klanja džumu, kad su ga ljudi spriječili, pa je on predvodio muslimane, to jeste Ebu Mame, je predvodio, predvodio muslimane, umro je, kaže, ove, to je stote godine. Zatim umro je Ebu Zaharije, Hodeir ibn Kerbu Humeisi, također jedan od tabeina, jedna čudna se predaja za njega prenosi, kaže, prenosi se od Ebu Zuhere, dakle, ovdje spominje učitav lanac, Pa kaže, jedan put sam zaspao u Beitul Mahdisu kod stijene, pa su došli e, sluge e, samog Mežida i onoga tamo gdje je na Zlatna kupola, kaže, je su tu prostoriju i ostao sam onaj čitavu noć tu. A onda sam, kaže, u neko doba noći čuo tespih meleka, pa sam se, kaže, prepao. Onda sam, kaže, pogledao, pa se meleci poredali u safove, a ja sam, kao, kaže, stao u saf sa njima i ostao sam dok nije došao sabah namaz, dok nisu onaj on melec se digli prema nebesima. Također Ebu Bid, ka, Ebu Bid kaže umro i on stoti godine. Ebu Tufel ibn, odnosno Amir ibn Vasile, ibn Abdullah, Elejsije Kenani, Ashab, je bio posljednji čovjek koji umro od Ashaba, Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, i posljednji koji vidio Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa kaže vidio sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kako dodiruje rukn, to jeste Hadžarul Esved, sa svojim uh, štapom, to je mihđan je štap koji ima savijen vrh, onaj, e, a nosi ga Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam. Bio je jedan od pomagača Ali ibn Abi Taliba, sa njim je učestvovao u ratovi, dakle svim pohodima Ali radi Allahu anhu. Međutim, ono što mu se smatralo kao negativnim njegovim, njegovim, njegovom životnom odlukom jeste što je stao na stranu Muhtara ibn Ubejda Sekafija. Pa kaže se da je čak sa njegovom vojskom, odnosno u njegovoj vojsci nosio zastavu. Prenosi se da je jednom prilik, prilikom ušao kod Moavije pa kaže šta ti je ostalo od života, kako ćeš ponijeti Aliju na svojim plećima. Kaže te starca ili čovjeka koji se pripremio za putovanje. Muavija vi sjeća da je Muavija bio isto čovjek riječiti, znao je da onaj odgovori. Kaže, kakva je tvoja ljubav bila prema njemu? Muavija kaže, volio sam ga kao što je majka Musa volila Musa. Sjećate se zbog čega najviše je to bilo onaj želja za vlašću, a i također potrazi za osvetom krvi Osmana radijallahu anhu. Također sa njega se kaže da je on preselio, a e, živio je 130 godina. Ebu Osman Nehdi Ebu Osman Nehdi Abdurrahman ibn Mul al-Basari čovjek koji je živio stvara, ovaj je čovjek živio 130 godina halalte čovjek koji je živio još u džahilijetu obavio dva hađa u džahilijetu a onda kad je primio islam još u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije mu se ukazala prilika da susretne sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nego je po njegovim izaslanicima tri puta platio zekat a za svog života obavio je 60 što umri što hadževa bio je prijatelj od eh, Selman el Farsija zajedno sa njim je bio 12 godina kaže da ga je on i onaj ukopao to jest Selmana Kaže Asim el čuo sam Ebu Osmana da kaže doživio sam uh, u džahelijetu, vidio sam, i susreo sam se sa kipom Jegusom. Bio je izgrađen od grafita i držali su ga na leđima jedne deve. Kad god bi ta deva legla ili čučla u nekoj dolini, oni bi rekli, vaš gospodar je zadovoljan da se smjestite u ovu dolinu, kaže, pa tu bi se spustila. A onda sam, kad je doživio vrijeme Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, primio sam islam u njegovom vremenu, da, platio sam zekija tri puta, nisam se nikad susreo sa njim. Učestvovao sam u bici na Jermouku, na Kacina, Dževlina, Nehavendu. Za njega se kaže da je bio pobožnjak, postač, dakle onaj da je postio stalno, da je klanjao noćni namaz, da nikad nije ostali noćni namaz. Do te mjere je klanjao da bi se on svijestio na kraju namaza prije što predao selam. Za njega je Suleiman Tejmi rekao mislim da nikada u svom životu nije počinio ni jedan grijeh, ni ga nikad niko vidio, nije ga nikad niko vidio ni noću, ni danju, a da nije bio u ibadetu danju je postio, noću je klanjao noćni namaz. Kaže Sabit al-Bunan i prenoseće Debo Osmana, kaže, ja znam kad me moj gospodar spomene u svom društvu, pa mi je rekao, kako znaš? Kaže, kad ja njega spomene, je lađa šan, kaže, fet koruni et kurkum. Kaže, također znam da nam se Allah odaziva na dove. Kaže, gospodar naš, vokala rabukum u dunije, steđib lekum, recite, pozivajte me, se, pozivajte me, ja ću vam se odazvati. Kaže za njega da je živio 130 godina i da je um, neki kaže da je umro 95. godine, a tačnije da je umro 100. godine po Hirži. Ove godine također pre smrt svoga oca je umro Abdomelik ibn Omer ibn Abdelaziz. Za njega se kaže dok je, dok je, dok je bio još momak, dječak, mladić, da je bio bolji od svog oca. A o njegovom ocu mnogo što šta znate, čuli ste, sad ćemo pričati o njegovom ocu. A onaj, razlog tome je što je kad je primio hilafet Omer ibn Abdelaziz toga dana, čitavu noć onaj, se bavio opremanjem i ono, znat, znat sam događaj kad trebalo da se otvori onaj testament, da se pročita ko je halifa i on kaže njemu, kaj babo šta hoćeš, hoću kaže da od Hejlulim. Hejlule da ospavam posle podne. Kaže, a prava ljudi, kaže kakva prava ljudi, kaj postaću, kada ustanem, kaže vraću im njihova prava. A kaže, ko ti garantuje? Pa kaže, pust me bar, ne, kaj niko ti ne garantuje da ćeš se probuditi. Kaže, on ga je poljubio u glavu, kaže, hvala Allahu koji me je počastio sa takvim sinom da bude bolji od mene. Otac posvjedočio svome djetu da je bolji od njega. Te godine, odnosno iduće već godine, 101. godine, ovo je već bio kraj, pred kraj, sami kraj, uh, eh, 100. godine, pre, uh, na početku 101. godine je, kad se razborio Omer ibn Abdul Aziz, uh, jezik Ibn Muheleb je pobjegao iz zatvora, to su omogućili njegov prijatelj, njegova djeca, njegova žena. Oni su ga sačekali na jednom mjestu, Atika bint Furat al-Amerije. I kaže da je napisao pismo Omer ibn Abdelaziz i rekao, tako mi Allaha ne bježim iz zatvora što bježim od tebe. Nego se, kaže, bojim ako ti, kaže, umreš toj svojoj bolesti pa dođe jezid ibn onaj Abdelmelik, da će mi, kaže, ona naj uništi jer je obećao da ako on bude ikad vladar da će me, kaže, uništiti. I kaže zbog toga, kaže Omer radi lanu, kaže, gospodar moj, ako kaže jezid bude i kaže ti od bilo šta da naštati svojim bijegom muslimanima, kaže njega i njegovo zlo vrati, kaže protiv, odnosno okreni ga protiv samoga njega. A onda je e, nakon ubrzo toga događaja i te, toga razgoja između njih dvojice, odnosno samog tog pisma kojem je došlo, on je preselio Rahmehullah Ta'ala, to jeste Omer ibn Abdul Aziz. Omer ibn Abdul Aziz, poznati dakle, imam u istoriji Islama, čak što više za njega se kaže da je peti halifa, Njegova loza je dakle od Omer ibn Abdulaziz ibn Mervan ibn Hakem ibn Abi As ibn Umej ibn Shams ibn Abdul Manaf ibn Hafs al-Hureši l-Emevi al mu'minin. njegova mati Umu Asim, Lejla binta Asim ibn Omer ibn Khattab radijallahu anhuma. Za njega se govorilo da je on Ešeđ ben Imervan. Ešeđ u arapskom jeziku znači neko ko je onaj udaren u glavu pa ima ostani možiljak po glavi. I to je taj ožiljak kad je vidio njegov otac, on je jednom prilikom ušao u štalu pa se ne, neka od uh, e, štalu konja, pa se ne, neki od konja ili kobila onaj gicno i kako se to kaže, ritno, neko kaže hitio se nogom i tako dalje, udario ga u glavu i pukne mu onaj koža. I ono dođe pred oca i zaplači pred Abdelaziza i onaj, uh, kažu, evo ti kaže Ešedža, evo to onoga čija je glava pukla. Kaže, ako bude moj sin Ešeđ, kaže, bit će sretan. Jer ima predaje o kojima ćemo mi govoriti, dakle, uh, ona dvije su predaje za Ešeđa i Nakisa. Ešeđ taj kojim je glava rasječena, a Nakis je onaj kojim nešto nedostaje. Omer je bio tabin, prenosio od Enesa ibn Malika, prenosio je od Sajba ibn Jezida i Jusfa ibn Malika ibn Selama. E, za Jusfa se kaže da je bio jedan od mladih ili takozvanih dakle, dječaka, ashaba koji u svom djetinstvu vidjela Allahom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ahmed ibn Hanbel, rahmehullah ta'ala, kaže ne znam ni za koga da se može reći od tabina da je bio huđe, to jeste hudže dokaz u islamu kao što je bio Omer ibn Abdul Aziz. Njemu je nakon njegovog Amidže i Sulejmana ibn Melika data prisega. Rođen je 61. godine, to je godina u kojoj je ubijen Hasan Halal te Husein ibn Ali i njegov, njegov onaj vijek, odnosno do njegove smrti, jel nije u potpunoj punu 40. godinu, a već je preselio imao je mnogo braće, a ona koja su bila braća po majci i po otcu bili su Ebu Bekri, Asim i Mohamed. Od Lejsa se, od Lejsa se prenosi da je rekao, dospjela je od mene vijest od Imrana ibn Abdurrahmana ibn Šurehbila ibn Hasene, da je govorio o tome kako se sustavio sa čovjekom koji kaže sanjao sam jedne noći kada je, to one noći kada je rođen Omer ibn Abdulaziz ili kaže noć kada je prihvatio hilafet kaže nisam 100% siguran da je pozvao glasnik sa nebesa prema zemlji rekao došao mi je lejin u dejin došao vam je blag i onaj koji je privržen vjeri. Došao vam je onaj, kaže, koji će da pokaže dobra djela, pa sam, kaže, upitao koje je, pa je napisao na zemlji Ain Min Ra, to jeste Omer. Prenosi se o tebu Alije Thervana, oslobođenog roba Omera ibn, roba Omera ibn Abdulaziza, kaže, ušao jednom prilikom Omer ibn Abdulaziz, u štalu pa ga je udarila kobila i onaj u glavu i e, rasporila mu je, rasjekla mu je kožu na glavi. Pa je njegov otac rekao, ako budeš ti taj Ešeđ Beni Merwan, ti si, kaže, sine, sretan. Sa zamiste dijete plače, ovaj ga, udarila ga kobila, on njega već tješe, on sav u krvi, kaže, brisao mi je krv, pa mu je njegov otac onaj poručio, a Abdelazi isporučio me tu, odnosno saopštio mu taj muštuluk. Od Ebu Kubejla, od Omera Abdelazi se prenosi da je plakao dok je bio još malo dijete, pa je postala mati, pitala ga šta plačeš. Kaže, sjetio sam se majko smrti, kako ću umrijeti? Dakle, još kao dijete, za njega sam znalo da je bio bogobojazan. Naučio je Kur'an dok je još bio dječak, a Dahak ibn Osman al-Huzami kaže njegov otac ga je poslao kod Salaha ibn Kejsana da ga on podučava, da ga on odgaja. Kada je njegov otac otišao na hađ, prošao Medinu, pitao je, prošao Medinu, pitao o njemu, kaže kako je, kakav je moj sin Omer, kaže, nisam nikoga vidio da voli u prsima onoliko Allaha kao što voli tvoj Omer. Jednom prilikom je Omer zakasnio na namaz u džematu, pa mu je došao Salih ibn Kejsan, njegov učitelj, pa kaže, Omer, što je zakasnio? Kaže, e, zapleo mi se češalj u kosi. On ništa nije odgovorio, nego je izašao Salih i napiše pismo njegovom ocu Abdelaziz dok je bio još namjesnik Egipta i kaže, tvoj sin je zakasnio na namaz u džematu zbog toga i toga. Kaže, pa je njegov otac Abdelaziz poslao svoga čovjeka, niti se javio Salih, niti bilo kome našao je Omera, ošišao ga načelavo. Dakle, danas mi i svoje djece ne smijemo reći, moraš ga, sine, haj, haj ustane, haj vam sin, sad će namaz, te se pripremite. A neko da ga ošiša načelavo, jer sve one organizacije zaštite prava djece digli se na noge. Također, Ihram Kela. Omer ibn Abdulaziz je često se družio, odnosno bio u društvu Ubejdullah ibn Abdullaha, slušajući od njega predaje, pa kaže, Ubejdullah je čuo kako Omer spominje po lošem Aliju radi Allahu anhu, pa kad je došao Omer kod njega, kaže mu Ubejd, on sačkao ga je Omer, pa se okrenuo prema njemu, nije ga ni poselamio. Pa kaže on njemu, Omer, šta je, kaže, bilo, ne selamiš, što su ljudi na mene? kaže, jesi li ikad čuo išta loše da se kaže onima učesnicima bedra koje je Allah oprostio grijehe? Kaže, pa je Omer shvatio poruku, nikad više nije spomenuo ali u loše, naprotiv, uvijek ga je spominjao po dobro. Od Dauda ibn Abi Hinda se prenosi, kaže, jednom prilikom među nas ušao Omer ibn Abdulaziz kroz ova vrata, pa je pokazao na jedna vrata la, džami Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa neko od ljudi reče, grešnik nam je poslao svoga sina da uči Farajd, Farajd je miraz, i sunnete, to jeste hadise, i kaže, tvrdi da neće umrijeti sve dok on ne bude halifa. I dok ne bude, kaže, poput halife Omera ibn Hataba, kaže Davud, prenosijac ove predaje, kaže, tako me Allaha nije Omer preselio dok nije postao ono što njegov otac, dakle, nagovijestio. To jeste da će biti halifa poput halife Omera ibn Hataba, to jeste njegova djeda. Zubair ibn Bekar kaže, prenosi se od Utejbija da je nakon što je e, se na Omeru pokazali znakovi odrasle osobe, to jeste da je već ušao u godine kada muško sazrijeva, njegov otac je htio da on uči prozu, to jest da uči poeziju, prozu, pjesništvo i tako dalje, pa ga je iz Egipta poveo njegov otac onaj e, u Šam, pa kaže, odnosno, odnosno Havalti Šama u Egipat, pa kaže on ocu, babo šta hoćeš od mene, hoće kaže da učiš to i to. Kaže babo ima neke mnogo korisnije stvari. Ja bi kaže više volio da pošalješ u Medinu, pa kaže da tamo naučim i Kur'an i Sunnet i edeb, to jest kulturu i ahlak. Kaže otac mu ništa nije rekao nego je onaj poslao ga u Medinu, a on je sjedio pred šejhovima i Kurejšija i Medinlija i Ensarija i Muhadžira. Do te mjere je se uzdigao, odnosno doživio je da onaj e, se za njega kaže da je jedini učenik koji je bio učitelj svojim učiteljima. Kaže se da veliku ulogu u čitavom tom, čitavom tom njegovom odgoju, tom njegovom to njegove odluci imala njegova majka Fatima. E, ona, pa kaže se za nju, jedan pjesnik nju opisao, pa kaže Bintu halifetu wal halifetu džedduha, kći halifina, halifa je djed bio. Uhtu halajfi wal halifetu zauđuha, sestra halifa, a muž je halifa. Kaže se da ovo svojstvo ni jedna druga žena nije imala. To jeste da su čitava njena muška familija bili halife. I sa jedne i sa druge strane. I djed Omer, dakle, a i ovamo, i muž, i, onaj, i njena braća. Kaže se kad je preselio njegov Amidža Abdul Melik, tugovao je 70 dana obukao na sebi onaj krutu odjeću, a onda ga je Velid postavio kao namjesnika u Medini, zatim Mek, zatim Tajf. To je bilo 86. godine sve do 93. godine. Te godine je onaj predvodio ljude na Hadžu, a 91. godine je predvodio, kaže, Velid onaj ljude na Hadžu onda nakon toga sve do kraja njegovog namjesništva za Velida on je onaj predvodi ljude na hađu. U njegovom vremenu po naredbi Velida je sagradio, odnosno proširio džami Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. I ako se sjećate, mi smo govorili da je on ušao unutar kod krabra Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. <clears throat> Kaže se kada god, kada god bi pred njega izašla neka mesela, odnosno pitanje koje nije mogao ili nije htio da rješava sam, sakupio bi deset fakiha Medine koje on prethodno odredio njih smo spominjali i nikada nije htio doniti odluku, to jeste fetvu, a da ih nije sakupio da oni traže rješenje za muslimane prije nego što bi on progovorio. Također se kaže za njega da nikada nije ostupao stavova Sejda ibn Musajeba, a Sejda ibn Musajeb nikada nije dolazio na noge halifama i da je Omer ibn Abdelaziz jedini kojim je Sejda ibn Musajeb došao pred njega, odnosno kod njega u posjetu. <clears throat> Ibn Vahb kaže, prenosi se od Lejsa, a on prenosi od, Kad, od Kadima al-Berberija da je spomenuo e, Rabija ibn Abi Abdurrahmana jednog dana u jednoj jel, parnici o Omer ibn Abdulazizu dok je bio u Medini, pa kaže Rabija, hoćeš da kažeš da je pogriješio Omer. Kaže, tako mi Allaha, Omer kaže, nikad nije napravio grešku. Jer Omer nikad nije govorio što nije pitao deset učenih fakija, pravnika Medine. Od također od njega se prenosi, kaže, nikada nisam klanio da čovjeka čiji je namaz slični namaza Allahova poslanika, sallahu sallam, ovo se prenosi od Enesa ibn Malika. Kaže, kao što je Omer ibn Abdulaziz, jer, kaže, dok je klanjao u Medini, oduljio bi na ruku i na seždi, a kratko bi stajao na, na kijamu ili na sjedenju. Kaže se da je na ruku i na seždi znao deset puta proučiti tesbi, to je Subhana rabbil Ala wa bihamdi, ili na ruku Subhana rabbil Azim wa bihamdi. Ja ne znam jel vi kako učite Subhane Rabbele'ala, jel? E, šejh Albani Rahmanullah ta'ala navodi hadis Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem vezano za to pa kaže da najispravnija najispravnija verzija koja se prenosi Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem na ruku i na sejdi jeste subhan rabbil azim bihamdi isto tako i na sejdi subhan rabbil ala wa bihamdi Allah najbolji zna Od Ebu Nadra al Medinija se prenosi, vidio sam, kaže, Sulejmana ibn Jesara kako izlazi od Omera ibn Abdulaziza, pa sam mu rekao, jesi bio, kaže, kod Omera, kaže, jesam. Kaže, šta ste radili kod Omera, jeste ga podučavali, kaže, ne tako me Allah, on je nas, kaže, učio. Dakle, on je nama držao predavanje, ne mi njemu. Mejmun ibn Mehran kaže, ulema, kad su sjedili kod Omera ibn Abdulaziza, se ponašali kao da su njegov učenica. A to je, to jest, dakle, ne, on nije još bio tada halib, bio samo namjesnik Medine kaže se za njega da je, e, kaže Lis, čuo sam da je sjedio pred Ibn Omerom, pred Ibn Abbasom, onaj da je njih, od njih učio Allahu subhanu ta'ala vjeru. <clears throat> Kari se za Omer ibn Abdulaziza da je bio jedan od ljudi koji je najbolje poznavao osnove i sporedne stvari u vjeri, također za njega se kaže da je jedan bio najbolji poznavalaca miraza. Jer nauka o mirazu ne može i svako stvariti kod nas u Bosni, ja sam čuo da ima samo jedan šejh daja, znate ko je to? Reci se, oh, Udine, vi gledaj gdje si otišao daleko, la, vidiš, vidiš, vidiš što ti je omladne, što ti je starina. Ta, Tarik nije, Tarik je mlad. Dževad Golo, šeć Dževad Golo, žalah da ga poživi. Onaj, eh, on je jedan od tih osnovnaca što se tiče miraza. Kaže Abdullah ibn Taus, vidio sam jednu noć oca kako stoji sa Omerom ibn Abdulazizom nakon jacije namaza, kaj sve do sabaha. A onda kaže, kad su se razišli na sabahu, on ošao je svako sa svojim potrebom prije sabah namaza, pitao sam ga, babu, ko je onaj čovjek? Kaže, to je Omer ibn Abdulaziz. To je, kaže, dobri čovjek od ove kuće, to jeste od kuće, odnosno plemena Bene i Umeje. Kaže Abdullah ibn Kathir, rekao sam Omer ibn Abdulazizu, šta te, kaže, postaklo da postaneš takav kakav jeste, to jeste da da si onaj, odrekao se Dunjaluka. Kaže, jedna, jednom prilikom htio sam da istučem svoga slugu roba, pa mi on rekao, prisjeti se noći prije jutra sudnjeg dana, kada ljudi šta, budu proživljeni iz kaburova. Kaže, i onda sam promijenio svoj životni kurs. Ima mali, kaže, kada je Omer ibn Abdelaziz <clears throat> smijenjen 1993. godine, okrenuo se prema Medini, i svome robu rekao o Muzahime zaplako, kaj bojim se da nisam od onih koje Medina izbacuje iz sebe, jer Medina u sebi ne drži koga. Jeste, licemjere i nečiste. Kaže, ona čisti od sebe munafike kao što vatra čisti željezo od, uh, ja ne znam kako se zove ono što otpada od željeza. Molim? Rozga. Roska. Kaže, E, odnosno prenosi od Ismaila ibn Abi Hakman, kaže čuo sam Omer, ovo ti crveno, ovo ti ugašao, šta ti je ovo? To, neću znači, vam tamo možda ti kabele kako motaš pa. Jel motam živaca? Kaže, čuo sam Omera ibn Abdulazi da kaže, izašao sam iz Medine, a nema, kaže, ni jednog čovjeka da je bio veći alim od mene. Kaže, kad sam izašao iz Medine, sve sam zaboravio ono što, zaboravio ono što sam naučio. Kaže Omer ibn Abdulaziz, poslao je velid jednog, jednog dana iza podne ili oko podne čovjeka prema, do mene, pa me upitao, kaže, što si, kaže, smrknut? A on mi kaže, pokaža da, pokaza da sjednem. Kaže, šta ti misliš o onima koji vrijeđaju halife, hoće li biti ubijen? Kaže, Omer je prešutio, pa onda je rekao, ja je miral mu'minin, je li, kaže, taj ubio nekog od halifa? Kaže, nije, nek samo je vrijeđao kaže, ostav njega neko on bude osramoćen. Kaže, nije mu, kaže, pasalo, ali je prihvatio njegov stav, odnosno njegovo mišljenje. Prenosi se Osmana ibn Zubera, kaže, došao je Sunman ibn Velik, dok je bio Emirul Mu'minin, a sa njim je bio Omer ibn Abdul Aziz iza tabora vojski, pa kada je pogledao mnoštvo konja i ljepote i onoga svega, svega onoga što su sa sobom ponijeli, od šatora i same ljude, kaže Suleiman, njemu kaže, Omere, šta ti misliš o ovome? Kaže, vidim Dunjalu kako se priprema da sam sebe pojde, a ti ćeš kaže, biti pitan za sve ove. Kaže, kad se približili onaj vojnom taboru, vidjeli su Gavrana kako je uzeo komad nečega sa vrha šatora. Pa je onda graknuo jedan put, kaže Suleiman, šta misliš kaže Omere o njemu? Kaže, nemam pojma. A ja kaže samo znam da smo mi od tamo, odakle smo došli, da ćemo se tamo vratiti. Kaže on, kako se samo omera čudan. Kaže, više, više se, kaže, čudim ljudima koji spoznaju Allaha pa ga ne slušaju, koji spoznaju šeitana pa mu se pokoravaju, ako spozna Dunjaluk pa ga grabi sebi onaj da ga ima. Ima Malik prenosi da Suleiman i Omer su jednom prilikom uh, ušli u neku raskravu, raspravu, pa je Suleiman rekao, Omeru, lažiš kaže onaj Omer, tako me Allaha, od kad sam saznao da laž može naštetiti lažovu, nikad u životu nisam slagao. A onda je Omer otišao i spremio se na put prema Egiptu, pa je Suleiman poslao po njega, tražeći od njega halala, da se pomiri onaj i da ostane kod njega. <coughs> kaže Omer ibn Abdulaziz, ljudi, kaže, misle da Dunjaluk neće prestati sve dok čovjek ne bude, kaže, se pojavio iz ove familije da bude radio poput ljudi od uh, jednog od uh, te porodce. Kaže, mislili su svi ljudi da se radi o Bilalu ibn Abdullahu ibn Omeru, ali se kaže, kasnije ispostavilo da se radi o Omeru ibn Abdul Azizu, to jeste praunčetu ili praunuku Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Prenosio od Nafije, kaže, do nas je doprila vijest, odnosno predaje od Omera ibn Hataba, kaže od moje familije, od moje loze će biti kaže dvojica. Jedan je kaže Šerđan, to jest onaj kojem će biti lice rasijepljeno, odnosno čelo rasijepljeno. A onda kaže Nafija, niko drugi osim Omer ibn Abdul Aziz. Kaže Vuhaj ibn Mivard, jednom prilikom dok sam spavao, vidio sam čovjeka kako ušao kroz vrata Beni Šejbe pa je rekao, o ljudi, danas vam, je, danas vam sudi Allahova knjiga. Pa sam rekao, ko je to? kaže, pogledaj pa sam vidio da piše Ain Mim Ra, to jeste Omer. Od Omera im nam dolazi se prenosi da je vidio Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam u zelenoj ravdi pa kaže da mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ti ćeš kada naslijedite ovu, ovu stvar a onda ćeš kaže čuvati krv jer je u njegovo, u njegovo vrijeme nije bilo ratova, nije bilo proljevanja krvi. Kaže, ljudi će te poznavati po imenu Omer ibn Abdulaziz, a tvoje ime kod Allaha Džabir. Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, za ove i slične predaje koje ćemo spomen, spomenuti. <clears throat> Kaže, Allah najbolje zna o nivou njihove vjerodostojnosti. Naime, njegov sam početak hilafeta i zapečaćeni vasijet koji nije htio Rađa ibn Hajva pročitati ni pred kim od Bene Umeje, neki su dovodili u spornu poziciju tvrdeći da je to nije dozvoljeno a kaže Ibn Kethir, iako se ulema kaže, razilazi oko toga, da li je dozvoljeno da se ostaje oporuka, a onda da niko ne svjedoči nad njom i da se ona iznese pred ljude, pa su rekli oporuka kao što je ova oporuka ostavljena povjerljivom za povjerljivog i od povjerljivog čovjeka da je prihvaćena i da nema ništa sporno u njegovom hilafetu. Kada je preuzeo hilafet, i kada su mu pokazali ljepote kočija koje su uživale dotadašnje halife, rekao je maša Allah te barake rahman, uh, dajte mi, kaže, moju mazgu, odnosno moju mulu, kaže, uzjahao na nju, a ono, kaže, tamo što vidite od konja i kočija, kaže, prodajte sve pare, vratite u Bejtul mal. Kad se vratio nakon dženazije Sulejmana i kada mu je onaj e, kada mu je e, predat hilafet, Ušao je kod njega njegov oslobođeni rob i kaže zašto si zabrinut? Kaže kako da ne budem zabrinut, a vidiš kaj šta mi je prepušteno. Nema ni jednog muslimana u muslimanskoj zemlji na istoku i na zapadu, a da neće kaj doći na sudnji dan pa će tražiti od mene svoj hak. A onda je pozvao svoju ženu Fatimu ili Fatmu pa kaže on njoj imaš kaže, jedno dvije stvari da ostaneš da trpiš ili kaže da ideš da se vratiš svoje porodice. A onda je, kaže, ona zaplakala, zaplakala su, i kaže, njene, kaže, sluškinje, do te mjere da su ljudi mislili da je dženaza u njihovoj kući unutra. Kaže ona njemu, ostaću za tebe, a ti si, kaže, posvijeti za ono za što si određen. Za njega se kaže da je govorio, rahmehullahu ta'ala, u svojim hutbama o ljudi, ko želi da bude naš prijatelj, nek nam ne dolazi osim sa pet stvari. Nek nam ne dolazi osim ako ima neku potrebu koju zaslužuje, možemo da mu dadnemo. Nek nam pomogne hajr ako se budemo za hajrom trudili. Nek nam ukaže na hajr ako ne znamo mi njega da nađemo. I neka nikada nikoga ne spominje pred nama, to jeste neka ne ogovara i neka nikada ne govori o stvarima koje ga se ne tiču. Kaže, tog trenutka su ljudi shvatili ko im je halifa. Jer su znali da kod njega više čak što više kod njegovog prvog obraćanja, kad je rekao neka mi se približi svi oni koji imaju hakove od sirotnje i slabih jetima i judovice i tako dalje, kaže iz njegovog tog medresa su prvo ustali pjesnici i prozačar i ustali su rekli su ovaj više nikad nikome neće davati. Jer su prijethodni davali, plaćali za arapski jezik, za fine strofe i tako dalje. On nije, rahmehullahu ta'ala. Kaže, kada je preuzeo hilafet, stao iznad glava ljudi pa je rekao Fedek je bio, Fedek je vrsta zemlje koju je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio i koristila se za njegov porod, kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, Fatima je došla kod Ebu Bekra radi anha tražeći Fedek. I to je ona teorija koju šije uvijek spominju, kaže Haremaha Fedek. Kaže, on je nju uskratio, uskratio zemlju Fedeka a Ebu Bekri je smatrao da porodice Allahov poslanika nakon njegove smrti nisu više imali, nego ono što Allahov poslanik ostavlja je šta? Znanje, jesna objava, a od imetka ništa, sve ide u Betel mali. To je taj spor između nas i nevjernika šija. Kaže, Omer ibn Abdelaziz je rekao, Fedek je bio u rukama Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, on ga je trošio onako kako mu je Allah Đošanu ukazivao, zatim je Ebu Bekr preuzeo, zatim Omer, A onda kaže, kada je došlo vrijeme Osmana radi Allahu anhu, Osman je već počeo da dijeli taj feljak, odnosno da usmjerava na porodcu i na onaj stvar koje nisu bile više potrebne. Kaže, između ostalog, jedan dio je dao meni, a onda mi je, kaže, jedan udio tog fedeka dao Velidi Suleiman, a isto što je bilo dato i njima, dato je bilo i, nemi, i meni. Kaže, od ovog dana, do ovog trenutka, vraćam ga u Bejtul Mal i nemam, kaže, pravo ni ja, ni moja familija. A onda je, kaže, naredio da se sva prava vrate ljudima, između ostalog naredio je svim, dakle, iz plemena Bene Umeje, da sav svoj imetak sakupe i da vrate u Bejtul Mal. Pa su oni, kaže, požalili tetki Fatim bint Merwan i doći će priča malo kasnije o njoj, onaj požalo se njoj da ona ide da se zauzima kod njega, da im ostavi nešto od imetka. Njegova tvrdnja bila da taj imetak nisu tekli svojim trudom, nego su ga uzmali od muslimana onaj, kako su htjeli, kako je njima trebalo. Imam Ahmed prenosio od Abdurrezaka, on svoga oca, a on od Vehba ibn Munebiha, pa kaže ako je u ovom se umetu pojavio Mehdi, onda je to, kaže, bio Omer ibn Abdulaziz, a to se prenosi od Sejda ibn Musaiba, pa kaže se za njega on je bio Mehdi, a nije bio to. Dakle, bio je toliko pravedan, a nije bio Mehdi, jer u vrijeme Omera ibn Abdulaziza nije uspostavljena pravda na čitavoj zemlji kao će se postaviti u vrijeme Mehdija, alihi salatu wasalam. Također se prenosi od Šafija, drugih, dakle i mama, e, kaže, kad kažu Ežma ulema al qatibe dakle sva ulema na Dunjaluku, niko se o tome, tome nije suprostavio, da je Omer ibn Abdulaziz bio peti halifa od pravednih halifa. Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam u sahih hadisu kaže ovaj umet neće nestati sve dok se u njemu ne, ne pojavi 12 pravednih halifa, svi će biti od Kurešija, a ovaj dodatak od Kurešija najviše smata, smeta kome? Rafidijama. Kaže, uprkos tome što njegov hilafet kratko trajao, kažem, dvije godine i e, četiri mjesta, nekim predaj kažem pet mjeseci, ali je uspio u tom periodu da svima vrati njihova prava, pa je govorio, dakle, u nje, e, telali su, telali e, glasnici, su govorili po ulicama gdje su prezaduženi ljudi, gdje su oni koji hoće da se ožene, gdje, gdje su miskini, dakle, gdje je sirotinja, gdje su je timi, da se kaže svakom dadni ono što mu pripada, pa kažu njegovo vrijeme, niko više nije ostao siromašan, rahmehullahu ta'ala. A onda je, kaže, što bi ostalo od imetka, govorio je da se imetak poda, podari onima, spokloni onima, da se dadne onima koji želi da se posvijete ibadetu i onima koji hoće da uče Allahu vjeru. Kaže se, kaže Ibn Kathir, od nekih se prenosila predaja o tome ko je bio bolji Muavija, radi Allahu anhu, ili Omer ibn Abdelaziz. Pa se kaže da je Omer ibn Abdelaziz, uprko svojoj pravednosti, svojoj dobroti, nije nikada mogao postići nivo, nivo Muavije, jer je Muavija dakle, samo jedan trenutak viđenja Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov sohbet, to jest druženje sa Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne može se ni sa čim zamijeniti, upravo zbog onoga što Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Hayru quruni qarni najbolja generacija je moja generacija, to jest ljudi koji su u mome vremenu." Kaže se da Omer ibn Abdul Aziz prije nego što je postao halifom, vidio je jednu robkinju kod svoje žene Fatime bint Abdul Melik, pa je rekao, hoćeš li mi je pokloniti ili ćeš mi je prodati? Kaže ona, ne, nešto ti je, kaže, dati. A onog dana, kad je preuzeo hilafet na sebe, ona je, kaže, lijepo obukla, namirisala, pripremila i poslala Omer ibn Abdelazizu. I ona reče, uđe kod njega, kaže, Jasidi, dakle, riječ Jasidi, sejidi je vlasnik. A može se prevoditi kao gospodin, kao gospodar, kao vlasnik, tako dalje. Kaže njemu, sidi, evo, kaže, došao sam kod tebe i kaže, Omer ibn Abdelaziz, ne trebaš me. Kaže, a gdje je ona ljubav koju si prije pokazivao da me voliš, voliš? Kaže, ljubav još uvijek je, kaže, ostala, ali ja, kaže, nemam potrebu za ženama. Došla mi je, kaže, stvar koja me obuzela i zauzela i nema više vremena ni za tebe, ni za, za svoju, onu, onu moju ženu koja te je poslala, ni za druge žene. A onda je on ju upitao, odakle ti u našoj familiji? Kaže, u jednom napadu Musa ibn Nasir nas je zarobio pa sam bila među onima koji su nepravedno bili zarobljeni. Kaže on, subhanallah, zar je velid mogu to da dopusti? Pa je naredio da se pripremi da se vrati svojoj fa familiji, a govoreći inna lillahi vena ilaihi rađiun, kad je tako me Allaha, mogu nas i, kaže Allah, osramotiti i da, da budemo uništeni radi nepravde koja je učinjena jednoj ženi. Kaže njegova žena Fatima, ušla sam jednog dana kod Omera u njegov na mjestu gdje on klanjao. On je, kaže, držao ruke na, na licu, plakao. Kaže ona njemu, šta ti je što plačeš, kaže Fatima. Kako, kaže, ne bi plakao, vidiš šta mi je povjereno od umeta da vodim brigu o umetu. Moram da vidim, moram da vodim brigu o udovici, o mazlumu, o čud, odnosno o strancu, zatim o zarobljeniku, o starom čovjeku, o jetimima, o siromasima i svakome onome. A kad dođu na sudnji dan, svi ovi koji sam ti kaže nabrao, bit će moji onaj parničari pred Allahom Đelešanuhu. Jednog dana dok je sa njegov sin igrao na polju sa djecom, neki dječak ga je udario po glavi, pa ga je to, kaže onaj, odnosno raskrivario mu glavu, a on je izašao e, tražeći to dijete sa svojim sinom pa kaže pojavi se jedna žena i plače i kaže nemoj ga dirati Omere, on je kaže jetim. Kaže Omer polako, polako, ja kad nisam kaže, ništa rekao, ništa hoću, ništa neću. Nego kad ide mi reci, jel vam se kaže isplaćuje plata iz divana iz Betul Mala, kaže ona ne. Kaže koliko vas ima, imam kaže ja i troje djece, onda je kaže naredio da se njoj i njenoj djeci daje. Pa kaže njegova žena Fatima, kaže ti umjesto da traješ pravdu za svoje, kaže, dijete, onaj, ti kaže njima plaćaš i izbrinjavaš i Kaže on, dosta je što, kaže, što je jetim. Dakle, dosta mi to što je jetim, a ne treba da ga mi kažnjavamo za nešto više od toga. Kaže, najviše što je u životu volio i cijenio jeste e, traženje znanja i na tom putu je i trošio svoj imetak. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, da je jednog dana došao kod svoje žene i kaže o njoj, poželio sam grožđa, imaš li jedan dirhem da kupim sebi grožđa? Kažu njemu, kaže, subhanallah, ti si, kaže, emir al mu'minin i nemaš, kaže, para da kupiš, kaže, grožđa, tražiš, kaže, od mene. Kaže, a Fatima, tako mi, kaže, Allaha, lakše mi je, kaže, zatraš to tebi dirhem da mi posudiš, pa ti ga vratim, nego na sunjem danu da za ono sam uzeo dirhem iz riznice muslima, dirhem, dakle, na ono što su imali, nebitno onaj da na sudnjem danu kad nosim okove i lance i da budem poveden prema džehennemu radi toga grožđa koji sam poželio. Također pred njega je njegov sluga ili oslobođeni rob donio meso pa kaže gdje se ovo meso ispeku? Kaže ispekao sam u kuhinji, kaže koja kuhinja? Kaže javna kuhinja muslimana. Kaže nosi ili pojedi, to ti kaže ono što ti Allah dao ili kaže vrati muslimanima. Također kada bi čuo da su u javnoj kuhinji njegove, iz njegove familije kuhali hranu, on bi isplatio drveta koliko je potrošeno na kuhanje i njegove i hrane muslimana. Kaže njegova žena, nakon što je preuzeo halifet, hilafet, nikada mi nije, kaže, prišao kao što muž prilazi svojoj ženi. Jednom prilikom je do njega doprila vijest da je Ebu Selam el Esved pričao, prenosio predaje o Seubana od Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam o izvoru Kaže, pa je požurio kao, kao što požuri čovjek koga neko goni. Pa kaže, jeba selam, nismo, kaže, htjeli da te, da te onaj patim, nego sam htio samo kada da čujem iz tvojih usta hadis onaj usmeno da Allahom, o Allahom poslaniku sallallahu sallam. Kaže, Seoban, čuo sam Allahom poslanika sallam da kaže, moj haud je onoliki koliko je između Adana i Omana u Balqa, dakle, e, razdaljena između ova dva mjesta. Voda joj je, kaže, bijelja od mlijeka, slađa je od meda, a kofa kojima će se napajati ona, ljudi iz mog umeta je poput broja zvijezda. Ko se napije, nikada više neće ožetniti. Prvi, kaže, ljudi koji će dovesti na ovaj hod, koji će biti dovedeni su, kaže, in, uh, muha, uh, siromasi muhađira. Biće šupavi, prljave odjeće, neće, dakle, nisu nikada stupili u bračne odnose i nikada nisu, kaže, imali e, trenutak da uživaju. Kaže Omer, ali ja sam, kaže, već to sve uradio, al to tako mi kaže Allaha, od danas se, kaže, više neću kupati, neću se češljati, sve dok mi se, kaže, toliko odeća odjeća zaprlja da ne mogu je ona više trpiti. I tako je bilo nakon ovog događaja, u nekoliko predaja se spominje da je odjećam se znala zaprljati, onda bi dao se opere pa su pitali Fatimu zašto to radiš, kaže, on druge odjeće nema. Kaže, imao jednu lampu koja imala tri vrha na bambusovoj trski ili na, na drvetu. Bambusa imala je tri vrha od gline i na te tri vrha izlazila je, izlazio je fitilj koji bi on palio lampu. A drugu lampu je koristio onaj za potrebe muslimana i trošio je na nju ulje od Bejtul Mala, a na ovo je trošio svoj imetak. Kada bi imao neki posao za sebe, on bi ugasio onu lampu onaj što je bila s pravom za druge muslimane. Kaže se da je učio mushaf svakog dana, svakog dana i svake noći. Nije učio, kaže, mnogo kiraje, odnosno učio na, na namazu, nego je više posvećivao se ruku i seždi. Imao je u čitavoj svojoj državi samo 300 policajaca, odnosno tih ljudi koji se brinuli za sigurnost i 300 čuvara. Kaže, je nekom, nekom je jednom prilikom poslao jabuku kao hedije, pa on je prinio jabuku u svom nosu, onaj udahnuo za mir i kaže vrati onome onaj koji je poslao meni kaže dovoljno od dunjalka i ove jabuke. Kaže ja miral mu'minin. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primao hedije a ovaj kai čovjek je od tvoje familije. Kaže on, hedije su pripadala Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem a kaže, kad je men donesete, mene i podmićujete. <clears throat> kaže se da je svojim namjesnicima, odnosno svojim slugama, svojim radnicima, davao onaj koliko god je mogao više za njihove poslove, dao im po stotinu dinara onaj u, u, u mjesec dana, a za sebe je ostavljao mnogo vi, halalte, mnogo manje nego što je davao svojim radnicima i svojim namjesnicima. <clears throat> Prenosi se od Muse ibn Ejmena Čobana. Kaže, bio je Čoban stoke Muhammed ibn Ujejni, pa kaže, u vrijeme Omera ibn Abdulaziza na jednom mjestu su zajedno bivali lavovi e, stoka i zvijeri. Pa kaže, jedne noći se vuk otrgnuo iz čopora i napao na ovce. A on je rekao, ina lila ina lejih rađivom. Tako mi kaže Allaha, umro je Omer ibn Abdulaziz. Kaže, osvanilo jutro, do mene je kad oprila vijest da je preselio Omer ibn Abdulaziz. Kaže, jedne noći, dok je Ređa ibn Hajuva sjedio kod njega, kod Omera ibn Abdelaziza, ugasla se svijeća, pa kaže, ja Emir al-Mu'minin, hoćeš li kada pozovem ja, kaže, slugu? Kaže, nemoj ga, pusti ga, spava, čitav dan je umoran od posla. Kaže, hoćeš li da ja onaj upalim ponovo onaj, kako se kaže, lampu, fitid? Kaže, ne, nije, kaže, lijepo da čovjek svoga gosta zapošljava nekim kućnim poslom. Kaže, pa je ustao, popravio i napunio ponovo uljem, zapalio ponovo lampu, a onda je sjeo pa kaže on, <clears throat> šta mi kaže, fali, ustao je Omer, napunio je Omer lampu, sjeo je Omer i Omer kaže onaj što je bio prije, Omer. <clears throat> Kaže se, kada je došao kod jedne familije da im saopšti saučešće zbog čovjeka koji je umro, on kaže njima, šta vam je što toliko plačete, nije kad je faka dolazila zbog njega na faku onaj koji vam daje, on je, kaže, još uvijek živ. Onaj koji je upotpunjavao vaše potrebe, vaše potrebe će upotpuniti koji je upotpunjavao i do sada, a ne onaj koji je preselio, ona nema razloga da za njim plačete. Morate, kaže, znati da svi oni koji su stvoreni i oni koji se sakupljaju, da će se morati razići i morati nestati. Sve dok, kaže, jednog dana Allah ne, nas, ne naslidi zemlju i ono što je na njoj, ko hoće da plače, neka plače nad sobom i za sebe, a ono za čim je on otišao, vi ćete, kaže, sutra otići isto za njim. Kaže me Imun ibn Mihran, izašao sam jednom prilikom sa Omerom na mezarje, pa kaže on meni, ja Eba ajub, vidiš, kaže, ove kaburave od mojih očeva i djedova od Beni Umeje. Kaže, kao da na Dunjaluku nikada nisu osjetili slast, nisu u bilo čemu uživali zar ne vidiš, kaže, kako su se razbacali, kako ih je, kaže, Bela je poklopio, a onda je, kaže, stavio ruke na lice pa je plakao. A onda kaže, hajmo, kaže, odavde, <clears throat> hajmo, kaže, odavde, jer niko nije sačuvan kazne Allahove. Jednom prilikom Omer ibn Aziz je pratio jednu dženazu, pa kada je zakupana dženaza, on sada iznad kabura i reče, o ljudi, pogledajte, kaže, ove kaburove i ove, kaže, ženaze. <clears throat> Pocijepani će fini, razjedeno meso, razdvojeni zglobovi, otpala vilica, odvojene ruke, odvojene noge, nema, kaže, ničega onoga što je bilo, a da je u prvom svome, svome stanju. Pa onda neko rekao, Omer, hoće da kaže, uputim na ćefine koji ne mogu se poderati, kaže on, koji su ćefini, kaže takvaluk i dobra djela. Kaže jedne noći, rekao je svom sagovorniku, jesi kaže pogleda u kabur i stanovnike kabura? Kaže, kada bi ljudi samo tri dana nakon što se neko ukopao u kabur, otvorili kabur i vidjeli, prvo što ga ne bi prepoznali onoga koji je tamo ukopan, a vidio bi, kaže, kako ljudi bježe od njega, ne priznavajući da je on njihov. Dakle, kada neko ukopao svoga nekoga, ne bi priznao da je to neko njegov, bježao bi straha, znajući ono što čeka njega na onome svijetu. A onda je, kaže, zaplakao takvim plačom, da ga je taj plač onesvijestio Omera ibn Abdulaziza radi Allahu, anhum rahmehullahu ta'ala. Kaže mu Qatil ibn Hayyan, klanjao sam iza Omera ibn Abdulaziza, pa je došao do ajeta gdje Allah Đašanu kaže وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسُولُونَ Pa je, kaže, to ponavljao, ponavljao, ponavljao i nije mogao da pređe, nego se one svijestio. <clears throat> kaže njegova žena Fatima, el Fatma, nikoga nisam vidjela da više klanja i da više posti kao što je on. Nikoga nisam više vidjela da se boji od Allaha kao što se boja on. Klanjao je jaciju, a onda je posle jacije sjeo i plakao. Ne bi prestao, kaže, da plače dok ne bi nas, kaže, rasplakao. Kaže, i kada bi se probudio, <clears throat> kada bi ustao u toku noći, pa sjeo pored mene na krevetu, napuhao bi se kao što se napuha vrabac u vodi. Kaže, a onda bi zadrtao pa bi plakao, a onaj i govorio bi, kaže, da Bogdom nikad nije nam hilafet dat, da smo, kaže, Bogdom bili udaljeni između njega kao što je udaljeno između oba dva istoka. Kaže Ali ibn Zaid, vidio sam u životu dva čovjeka kao da je Jehennem bio stvoren samo za njih od straha koji su, kaže, podnosili. To su bili Hasan ibn Ali i Omer ibn Abdulaziz, rahimehumullahu ta'ala. Kaže, <clears throat> prenosio sa Omera ibn Abdulaziza, kaže, vidjeli smo Omera da plače i krvlju. Dakle, nije mu više ostajalo suza, nego plakao krvlju. <clears throat> Kaže, kada bi ga posjetili u jednoj noći njegovi prijatelji od pravnika, od alima i tako dalje, on bi odmah, kaže, pokrenuo temu o smrti i o ahiretu a onda bi, kaže, zaplakao oni i oni, da bi svako pomislio da je u njihovoj kući, odnosno njihova kuća, kuća žalosti, da je neko unutra preselio. Kaže Ibn Abi Dunija, svom e, musnedu kaže, odnosno sa senedom svojim kaže, prenosi se od Fatime bin Tamtu Malik jedne noći, kaže, se probudio Omer, <clears throat> halalte, <clears throat> pa kaže, vidio sam čudan, kaže, san. Ona kaže, Demi, kaže, reci šta si usnio. Kaže, nešto, kaže, reci dok ne usvanimo. Kaže, sutradan kad su osvanili, kaže, osno, usnio sam kao da sam gurnut na jednu veliku zelenu zemlju. Široka, zelena. A na njoj, na njoj se diri palača od srebra. Pa kaže, izašao je neko i rekao, gdje je Muhammed ibn Abdullah? Gdje je Allahov poslanik? Pa je došao Allahov poslanik sallallahu i ušao u tu palaču. Kad je zatim je izašao drugi glasnik, kaže gdje je Ebu Bekre Sidik, pa je se pojavio Ebu Bekre Sidik, pa onda je se, kaže, glasnik uh, pozvao je Omera ibn Hataba, pa je došao i ušao, a onda je, kaže, neko pozvao Osmana ibn Afana, pa i on došao i ušao, pa je opet glasnik pozvao Ali ibn Abi Taliba, pa i on se kaj pojavio i ušao, a onda glasnik reče, <clears throat> gdje je Omer ibn Abdulaziz? Pa se kaže, ušao sam i sjeo sam pored, Ebu, pored moga oca Omera ibn Hataba jer oni kažu otac misleći na svoga pradida. Bio je sa lijeve strane Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekr sa njegove desne strane, a između njih je sjedio kaže čovjek pa sam rekao ko je ovaj kaže Isa sin Marijamin. A zatim sam kaže čuo glasnika kako tiho govori između mene i njega. Kaže vidio sam svjetlost, a nisam kaže vidio iza svjetlosti ko priča. Kaže Omere ibn Abdulaziz drži se onoga na čemu si, ostani čvrsto na onome putu na kojem si, a onda mi je dozvoljeno da izađem, pa sam, kaže, se okrenuo, a izašli su Osman, odnosno izlazi za mene Osman iz te palače. Kaže, hvala Allahu koji me je, onaj, mom gospodaru koji me podučio i koji je elhameni nadahnuo da budem ono što jesam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže na vrhu svaki stotinu godina doći će čovjek koji će obnoviti stvar ove vjere, Omer ibn Abdelaziz je bio onaj kojeg je Allah te barek vetala poslao kao pravednog halifu na, dakle, na vrh stot, stot, te stotne godina. Išao je putem Omera ibn Hataba i njegov cilj je bio da vrati svakom njegov hak. U njegovom vremenu, rahmehullahu ta'ala, kaže se da su bila sljedeća pravila. <clears throat> kogod se posvetio ibadetu i džamijama i da boravi i da ibadetu i džamijama, njemu se morala odrediti plata. Kogod se posvetio fikhu, širenju znanja, učenju Kur'ana, njemu se morala odrediti plata. Plata mu iz Bejtul Mala bila stotinu dinara. Napisao bi svojim namjesnicima svake godine i onda je govorio, molim Allaha da popravi naše i vaše stanje. Ne dozvolite ni jednom zimi, ni jevreju, ni kršćanu da u muslimanskoj zemlji mogu se popeti na, na jahalicu nemoj, ne dajte im da oblači svoju odjeću, taj ales, to je ono, ako ste videli kod jevreja, kad stave na glavu onaj bijeli onaj prekrivač maramu sa crnim onim linijama. Niti da oblače hlače ili pantole među muslimanima, ni smije, ni, ne smije niko od njih obući na sebe kožnu odjeću, ne smije niko od njih imati nešto od oružja, a da mu se neće oduzeti rahmehullahu ta'ala. Kaže da bi za svoje namjesnike uvijek izdvajao ehl Kur'an, to jeste hafize, pa je govorio, ako ne budu oni pravedni, niko mimo njih neće biti pravedan. <clears throat> Kaže Ibn Ketir, rahimullah ta'ala, zamolio je Hasan al-Basrija da mu Hasan al-Basri napiše opomenu da je može pamti, kaže Ibn Ketir, ja nisam, kaže, mogu ovo preneti zbog njene dužine, šta mu je sve Hasan al-Basri, uh, eh, rahimullah ta'ala, napisao. U njegovom vremenu su vraćeni svi hakovi svakome do te mjere da je kamen svoga prstena iščupao kada je saznao kako je do, taj kamen dospio do tog prstena, pa ga je vratio u Beitel Mal. Kaže se za Omera ibn Abdelaziza, predao od Ebu Sulemana Daranija, ne znam za koga bi rekao da je Uwais el-Kareni bio veći zahid ili Omer ibn Abdelaziz, ali kaže mislim da je Omer ibn Abdelaziz bio veći zahid jer Uvejs el Karani nije imao ono što ima Omer ibn Abdulaziz da bude, da bude stavljen na iskušenje, dok je Abdulaziz, odnosno Omer ibn Abdulazizu bilo dato, pa se svega odrekao na, na tom putu. Razlog njegove smrti, kao što sam malo na početku spomenuo, kaže se da ga je jedan od oslobođenih robova otrovao, i da mu je dato za to hiljadu dinara, pa je on pozvao, rekao je, nađite mi ga kad su ga doveli, kaže, što si to uradio, kaže, plaćeno mi 1000 dinara, te otrujem. Kaže, haj fina, te pare vratu, u Bejtul Mal muslimana i kaže, nestani, nestani gdje te niko od nas ne može vidjeti ni stići, sve dok te, kaže, Allah ne uništi. Imao je 12 sinova, ništa svoje djeci nije ostavio nakon svoje smrti, pa za njega se kaže da, je, da su njegovi sinovi e, kada su odrasli, da su znali pripremiti po 80 konja za džihad, da pripreme dakle, konje i opremu koja je išla sa njima. A Suleiman ibn Abdul Abdulmelik, njegov amidže koji im ostavio je hilafet, ostavio je svojoj djeci zlata i blaga, onoliko koliko niko nije mogao ni zamestiti. Kaže, pa su dolazili njegovi sinovi Suleimanovi kod Omerovi sinova tražeći da im pomognu. Jer su, kaže, ostali bez ičega, ostali su siromašni. Koliko imamo još kada tada? Par. Par. Dok dokaješ par, za će kako mu ime, Adem, Allah je Fezu. Ja ću morat malo da skratim, preskočim neke stvari. Njegova, kaže, odnosno on je preselio u Deir Sema'anu u Himsu u četvrtak, neki kažu u petak, pet dana pred kraj, neki kažu pet dana sa početka Ređepa, Allah najbolje zna. Imao je 39 godina, Uprkos tome što je bio tako mlado, sjedio je, sjed je, dakle, knio svoju bradu i kosu. Bio je mršav, visok, tanka lica i tamnoput. Kaže, kad je Omer ibn Abdelaziz preuzeo hilafet, došao mi je jedan od namjesnika tih sigurnosnih, dakle, službe snaga ili policije, milicije. Kaže, stao ispred njega sa svojim kopljem, pa kaže, Omer, kaže, šta ti hoćeš kada te čuvam? kaže, nestane, niti ja te, te trebam, niti ti meni trebaš. Ja sam, kaže, samo jedan obični čovjek od muslimana. Kaže, kad se Beni Umeje, odnosno Abdulmelikovi sinovi i unuci požalili tetki Fatimi bint Mervan, ona je, kaže, došla ljuta na njega, a on se, kaže, nasmijao, pa kad je sa njom se šalio i poigravao, dok nije vidio da je tetka ozbiljna, i da traži od njega da vrati Abdulmelikovoj djeci ono što su oni uživali od imetka. Kaže, pa je nekoliko puta pokušao sa njom našali da je opusti, a tetka, kaže, nije popuštala onaj ništa od svoje sržbi, a onda kaže, tetka, ako hoćeš, kaj tako, kaj slušaj, kaže tetka. Moraš kaj znati da je umra Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam i ostavio im, kaže, veliku rijeku koja je tekla. A onda je, kaže, došao jedan čovjek, pa ništa sa nje nije uzeo, ni jednu kofu, misleći na Ebu Bekra. Kaže, pa je umru. A onda je došao, kaže, drugi čovjek, pa ništa sa, sa te rijeke nije uzeo, pa je, kaže, onda umru. A onda je došao, kaže, tre, treći čovjek, kaže, pa je kantama praznio i davao svakome. Posebno svoje, kaže, familiji. A kaže, tako mi Allaha, u toj rijecke nije ostala ni jedna kapljica i neće, kaže, svanuti sljedeći Allahov dan, a da neće, kaže, biti ta rijeka ponovo ispunjena onom vodom kao što je prijetek. On ovdje aludira na hajrate i na dakle, bogatstvo koje su imali tada muslimani, muslimanska država. I onda je on nju, kaže, onaj, opomenu i kaže, tetka, tako mi Allaha, ja ne želim sutra ni oni, niti oni, niti ja da budemo Allahove sržbi, a moje je da vratim svakom njegovo pravo, a oni nemaju pravo u metku, tetka, Allah imanat. Kaže Radža ibn Hajve, nadam se da ću uspjeti završiti sa, sa ovom predajem prije što zauči, a to, to mi je kraj. Kaže, kada je preselio Omer ibn Abdelaziz, došao jezid ibn Abdul Melik, na, preuzeo tron Hilafeta, onda je došao Omer ibn Valid ibn Abdul Melik i rekao jezidu, moraš, kaže, znati da je Omer imao kaj dvije velike kuće koje je napunio onaj zlatom, srebrom i svim vrijednostnim stvarima. Kaže, hajmo kod njegove žene Fatime, kaže, kad su došli kod njegove žene Fatime, kaže Fatima, tako i tako, hoćemo da nam otvoriš te kuće. Kaže, nemam potrebe, evo vam, kaže, ključe od njegovih kuća, one kad tamo borave, niko nije ulazio. Kaže, pa je došao jezid i Omer, ovi, ova dvojica, Omer ga je onaj, optužio, Omer je bin Aziza. Pa kaže, otvorili su jedna vrata, kad je tamo samo jedna seđada i lanac. Kaže, pa se kačao i to lanac u visini glave. Kaže, kad je klanjao noću, kad ga preno, odnosno kada je nadošao san, on bi zakačio glavu na taj lanac da se probudi, da se guši, da se probudi. A u drugoj prostoriji su, kaže, zatekli nizak strop i na njemu, kaže, nema, kaže, ništa osim kada je neke prostirke, one gdje je on učio sa svojim prijateljima, gdje je spominio Allaha, odnosno gdje je učio i njih podučavao. Kaže, pa je Omer, reka, Omer rekao, vallaj, danas sam kaj ponižen. Omer uh, ibn, uh, eh, Valid, kaj danas sam ponižen, Allah me, kaže, osramotio, kaže, stakvila, molim Allaha za oprost. I, dakle, sam kraj u svim tim nekim predajama o njegovom zuhdu. Molim Allah Đalšan da snagrade svakim dobrom za vaše pristup, vaše slušanje. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina wa Muhammed wa ala Muhammed. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني